بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmon kishining axloqi xususida olib borayotgan darsimizda davom etamiz. O'tgan darsimizda musulmon tabib axloq haqida dars qilgan edik. Inshaalloh bugun davom etkazamiz. O'tgan suhbatimizda musulmon tabibning axloqiga taalluqli 4 ta nuqtani suhbat qildik. Birinchidan musulmon tabib talabalik davrida ilmni puxta olishligi kerak deb aytdik. Tabib bo'lganidan keyin qilayotgan xizmatini narxini oshirmaslik kerak dedik. Uchinchidan mutakabbir bo'lmasligi kerak tabib odam. To'rtinchidan omonatdor bo'lishligi kerak. Bugun beshinchisi. Musulmon tabib tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lishligi kerak. O'z-o'zidan ma'lum, tabibmi demak u pokiza odam bo'ladi. O'z-o'zidan toza bo'ladi. O'zini olib yurishi, kiyimi, usti boshi. Lekin mana shu musulmon tabib bu pokiza yurishligini ibodat deb qarashligi kerak. Chunki boya aytganimizdek musulmon bo'lmagan tabib ham o'zi pokiza bo'ladi, ammo musulmon tabib mana shu pokizaligini ibodat deb qarashligi kerak. Chunki dinimiz bu poklik dini. Ya bani Adama, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Alloh taolo A'rof surasida shunday marhamat qiladi: Ey odam bolalari, har bir sajda chog'ida ziynatlaringiz, ya'ni toza libosda bo'linglar. Pokiza libosda bo'lishlik musulmon odam uchun bu lozim bo'lgan amal. bu o'rinda o'zi faqat musulmon tabib emas umuman musulmon odam qanaqa kasb qanaqa hunar egasi bo'lishidan qat'iy nazar o'zini ko'rinishini chiroyli qilishlik kerak pokiza bo'lishlik kerak musulmon odam o'zini so'zi bilan qilayotgan fe'l atvori bilan boshqalardan ajralib turgandek tashqi ko'rinishi bilan ham ajralib turishligi kerak abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytadilar inni uhibbu an atazayyana li imroti kama uhibbu an tatazayyana hiya li. Ibn Abbas so'zini qarang. Ayolim men uchun ziynatlanib, chiroyli bo'lishligini xohlaganimdek, o'zim ham ayolim uchun ziynatli, chiroyli bo'lishligini xohlayman dedi. Yana o'zini ayoligaki chiroyli bo'lib yurishlikni Ibn Abbos lozim tutyaptimi? Endi boshqalarga erta qachon tashqi ko'rinishimiz chiroyli bo'lib ko'rinishligi kerak. Musulmon odamni kiyimiga qarab, eski bo'lsa ham, yangi bo'lmasa ham kiyimini toza pokiza va dazmolab tekis qilib yurishligi kerak musulmonni tashqi ko'rinishidan ham musulmon ekanligi bilinib turishligi kerak ba'zida ko'rib qolamiz ana shunaqa bir jundirvoqa yurishlik yoki o'zini ustiga qaramaslikni e, dunyoda bir do'st tutmasligu oxirat bilan ovora ekanligiga bir dalil qilishadi bu noto'g'ri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni pokiza bo'lishligimizni xohlagan Endi inson o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qilib yurishligi kibr degani emas. Chunki avvalgi darslarda aytib o'tdik, innalloha jamilun yuhibbul jamala dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr qachon kibr bo'ladi? Haq so'zga unamaslik va odamlarni mensimaslik. Endi kiyimi toza pokiza yurgan odam mana shu ikkita sifati bo'lmasa mutakabbir deyilmaydi. Ayni mo'min deyiladi bu 6 chidan musulmon tabib ibrat bo'lishligi kerak kimga hammaga va xususan bemor kasal odamga ibrat bo'lishligi kerak mana bu narsa sizga yoqmaydi mana narsa mumkin emas dedi yoki mana mana ishlarni qilsa salomatchilikka zarar yetkazadi dedi endi shu gapiga o'zi amal qilsin ajablanasan odam hammasi demak Lekin tabiblarning ichida sigaret chekayotgani ko'proq, chekmaydiganidan ko'ra. E'tibor berganmisizlar? Professional sportsmenlardan ham ko'p chekadi. Doktorlardan ham ko'p chekadi. Men o'zim kuzatish, o'zimni kuzatuvlarim bu. O'zi e, ayni sog'lomlikni targ'ib qiladigan ikki toifa odam: sportchilar va tabiblar. endi sigaret zarar odamga salomatligini yo'q qiladi deb turib qarasangiz tashqariga chiqib olib chiroyli oppoq xalatlar bilan turib turib sigaret chekayotgan paytda demak bu yo o'zi ishonmaydi bu gapiga yo yolg'on bu gapi endi musulmon tabib musulmon tabib gapirayotgan narsasiga o'zi amal qilishligi kerak yana musulmon tabib tilla taqinchoq taqmasligi kerak bu umuman hamma musulmon erkak kishi taqmaydi va xususan musulmon tabiiy boya aytayotganimizdek ibrat bo'lishligi kerak dedikmi mana shu ishdan ibrat bo'lishligi kerak agar o'zi yozgan narsasiga o'zi aytgan narsasiga xilof ish qilayotgan bo'lsa alloh taoloning quyidagi oyati ustiga tushib qolmasin astag'firullah atamuruna birri va tansawna anfusakum odamlarni yaxshilikka chorlab o'zinglarni unutib qo'yasizlarmi deydi Alloh boshqa oyatda يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إيه مؤمنlar sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani gapirasizlar nimaga qilmaydigan ishinglarni gapirasizlar alloh taoloning nazdida o'zinglar qilmaydigan ishni qilamiz deb gapirishlik yoki shu narsani gapirishlik o'ta manfur ish Musulmon tabib boshqalarga ibrat bo'lsin. Tilla xususida Rasululloh aytadilar: "Al-hariru va zahabu haramun ala dhukur ummati, <clears throat> lakin halalun bi nisbat lil-inas." Ummatimning erkaklariga ipek kiyim va tilla taqinchoq harom. Ammo ummatimning ayollariga halol. E'tibor bersalar 20 yilda uyog'i yog'i bilan bu yog'ini solishtirsak, erkaklik erkaklar deyarli uzuk taxmin qo'ydi. Bir davrlar bo'lgan edi. O'zini baquvvatligini bildirishi uchun bo'ynidagi trosiga qaralardi. Bo'ynidagi trosi qanchalik qalin bo'lsa, demak baquvvat ekan deyilardi. Alhamdulillah u davrlar ham o'tibdi. Endi hozir namoz o'qimaydigan erkaklar hamlar, bu ummatda erkaklari bizni shaharimizda erkaklar tilla taxmiy qo'ydi endi uzoqroq yurtda uzoqroq yurib kelgan odamlar bo'lsa ehtimol adashib taqib yurishi mumkin o'sha ketayotgan paytdagi tushunchasi bilan ketgan bo'lsa va musulmon tabib xususan mana bu narsadan ehtiyot bo'lishligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bu hadis imomi buxoriy va muslimdan keltiriladi أبصر في يد رجل خاتما من ذهب va tarahahu Rasulullohning oldiga bitta odam keluvdi, qo'lida tilladan bo'lgan uzugi bor. Rasululloh shunday oldilarda olib, uni uloqtirib tashladilar. So'ngra aytdilarki, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Sizlardan bittalar o'tdan bo'lgan narsani, ya'ni cho'g'ni qo'liga qas qilib ilib oladimi dedi. Olib irg'itib yubordi. Haligi uzugi irg'itilgan odam Payg'ambarimiz ketgandan keyin odamlar unga uzligini olmaysanmi? Foydalanmaysanmi undan dedi. Ya'ni taxmasang ham sotib foydalansang ham bo'ladi-yu dedi. Payg'ambarimizni bu qilgan ishidan keyin boyagi kishi Rasululloh olib irg'itib olgan narsani olmayman hech qachon Faraz qiling, namoz o'qib turib, qo'lida pechatkasini, qo'lida tilla uzugi bor, Alloh meni jahannam o'tidan saqla deb turibdi, o'zi jahannam o'ti qayerda turibdi? Barmog'ida turibdi. Demak, musulmon erkakka tilla taqinchoq taqishlik mumkin emas. Qiyomat kunida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Buxoriy va Muslimdan sahih hadis aytilinadi: "Yu'ta bir-rajul yawmal qiyamati fayulqa fi jahannam fatandaliqu aqtabu batnihi." Qiyomat kunida bir banda olib kelinadi, jahannamga uloqtiriladi. Jahannamning tubiga qular ekan, qorni yorilib, ichi-ichi ovolari chiqib ketadi. So'ngra shu ishga chog'on atrofida aylanishni boshlaydi. Jahannam ahli kelib, "Ya fulan, malak, e falonchi sizga nima bo'ldi? Axir yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradingiz u. Nimaga bu yerga tushdingiz?" U aytadi, "Yaxshilikka sizlarni buyurardim, ammo o'zim qilmas edim. Yomonlikdan sizlarni qaytarardim, ammo o'zim O'g'lim, sigaret chekma. Bu yomon narsa. deydi cho'ntagiga ha o'g'lingni yomonlikdan qaytarayotganingdan keyin o'zing amal qilmaysanmi seni ustingda haq bo'lib qolmasin shu hadis yettinchidan namozni muhofaza qilish tabib odam doim band bo'ladi bolnitsadami poliklinikadami doim band shu bois namoz vaqtida ham bir band bo'lib qoladi shunda aytadida nafsi endi odamlarni hojatini chiqaryapsan eng yaxshi amal qaysi desa bir musulmonni hojatini chiqarish bir musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizish degan payg'ambarimiz sen zo'r ish qilyapsan hali kech payt bir o'qib olasan deydi shayton ha albatta tabibni qilayotgan ishi ulug' ish albatta ibodat odamlarga yordam beryapti ammo namozdan keyingi narsa chunki namoz vaqti kelgandan keyin hamma amal ikkinchi o'ringa chiqadi musulmon uchun birinchi bo'lib namozni ado qilishlik kerak Chunki Alloh taolo inna solata kanat alal mu'minina kitaban mavquta. Albatta namoz degan Alloh taolo mu'minlarga vaqti tayin qilingan farz. Har bitta ibodat o'zini vaqtida bajarilishi kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ayyul amali ahabbu ilalloh ya Rasululloh. Qaysi amal Alloh taologa eng mahbub yo rasululloh as-salatu fi vaqtiha dedi nabiy sallallohu vaqtida o'qilgan namoz abu bakr siddiq roziyallohu anhu aytadi inna lillahi faroiz billayli la yaqbaluha illa binnahar alloh taoloning bandalarni yelkasiga qo'ygan farzlar bor tunda qiladigan farzlar bu farzlarni kunduzi qilsa olloh qabul qilmaydi va kunduzi bandalarning yelkasiga qo'ygan farzlar bor bu farzlarni kunduzi qilmay kechasi qilsa kechasi qabul qilmaydi alloh taolo besh vaqt namoz vaqti bo'ldimi namoz o'qiladi yana qarang birodarlar shariatimizni yengilligini qancha vaqt oladi bu namoz qancha vaqt oladi oshib borsa 10 daqiqa oladi yoki 5 daqiqa oladi shuni ham orqaga suryapmizmi siz bilan bizdan bu katta bir nuqson hisoblanadi sakkizinchidan musulmon tabib bemor agar ayol kishi bo'lsa o'zini xonasida yolg'iz qolmasligi kerak bu bemor ayol o'zi asli ayol tabibni oldiga borishligi kerak edi endi boshqa iloji yo'qmi erkak tabibga ko'rinishlikka to'g'ri keldimi o'zini mahrami bilan kirsin tushunarlika mahrami bilan kirsin chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar la yahluwanna ahadukum bi imrotin illa ma'zi mahramin. Sizlardan birortalar mahramsiz bo'lgan ayol bilan yolg'iz qolmasin deydi. Endida masalan o'sha erkak tabib bir ayolni qabul qilayotgan paytda yonida eri yoki ukasi yoki akasi bilan kelgan bo'lsa, kirib o'tirishlikka ruxsat berish shu tabibni ixtiyorida. Bo'pti kirib o'tiravering desa, shu narsa bo'lmaydi. Bu musulmon tabibning axloqi haqida gapiryapmiz. Biz musulmon tabib axloqini gapiryapmiz. Yo'q, mumkin emas. Qoidada unaqa yo'q desa, qoidada umuman o'tirmasin degan joyi yo'q bo'lsa kerak. Modomiki bu bemor musulmon, tabib musulmonmi? Ha, Allohdan qo'rqsin. Albatta biz bu o'rinda tabibni yomon deb gumon qilmaymiz. Bu bemor ayolni ham yomon demaymiz. Ehtimol yaxshidir, allohu alam. Lekin biz shariatda gapini aytyapmiz. Yonida o'tirsa hech narsa zarari yo'q nazarimda. Hattoki yolg'iz uyda o'tirgan ayolni oldiga erining yaqinlaridan bo'lgan biror erkak kirsa payg'ambarimiz o'lim o'lim o'lim deyapti endi begona bo'lgan nomahram bo'lgan tabib erkakni oldiga ayol kishi qanday yolg'iz kirishi mumkin bu musulmon tabib akalarimizga aytadigan gapimiz agar eri yoki farzandi bilan kelgan bo'lsa kirib o'tiraversin hech narsa zarari yo'q u biz shariatni aytyapmiz xolos Bu o'rinda musulmon kishining ziyoratdagi axloqi degan darsni bir olib eshitib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Rasululloh aytganlar: "Majtama rajulun va imro'atun illa va kana ash-shaytonu salisuhuma." Agar bir erkak va bir nomahram ayol bir joyda xilvatda yolg'iz qolsa, ularning uchinchisi shayton bo'ladi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zini yetkazyapmiz. Boshqa hadislarda aytadilar: "Ma taraktu ala rijali fitna ba'di adarr minan nisa." Erkaklar eshitinglar. O'zimdan keyin deyapti payg'ambarimiz. Erkaklarga ayollardan ko'ra kattaroq, zararliroq fitnani qoldirmadim. Fitna bu. Fitna bu. Alloh aytdimi? Payg'ambar aytdimi? Tamom. Musulmon odam bo'yin sunib itoat qiladi. to'qqizinchida agar og'irroq tegib ketsa ayrim tabib akalarga ma'zur tutasizlar lekin haqiqat shu musulmon tabib yolg'on gapirmaydi o'zi umuman musulmon yolg'on gapirmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ayakunu mu'minu baxilan deb so'rashdi mo'min baxil bo'lishi mumkinmi payg'ambarimiz qod bo'ladi baxil odam musulmonchilikdan chiqib ketmaydi ayakunu mu'minu jabanan Mo'min qo'rqoq bo'lishi mumkinmi dedi? E, qodiyakun yakun ba'zida bo'ladi. Ayakunu mu'minu kazzaban deb so'rashdi. Mo'min odam kazzob bo'ladimi? Payg'ambarimiz yo'q deb javob berdi. Nafaqat tabib o'zi umuman musulmon yolg'on gapirmaydi. Endi munofiqni birinchi alomati aytilganda to'rtta alomatdan birinchisi iza hadafa kazaba degan payg'ambarimiz. Gapirsa yolg'on gapiradi. Endi doktor qanaqa qilib yolg'on gapiradi? shifoxonada bemor yotadigan joy bo'sh turib joy yo'q deyishligi yolg'onmi yolg'on maqsad nima edi uni sizlar aytdinglar uni sizlar aytdinglar yana biror bir odam pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa pensiyasini ko'proq olishligi uchun yo'q kasalini ham bor deb yozib berayotganda tabib yolg'on gapiryapti o'zi yolg'onga qo'l uryapti va yana bitta odamni oldab yolg'ondan pensiyasini olishlikka ko'mak ko'rsatyapti. Bormi? bor shu narsa. Yana ayrim kelgan kasallarni kasalini bo'rttiribroq gapiradiki, yolg'on qo'shib o'zi unchalik emas. qo'rqinchli emas lekin shundaylari ham bor hammasi demayapmiz bu tabiblarda shundaylari ham borki insofsizlari kasalni bo'rtirib gapiradi maqsad nima Yana ayrimlari ayrimlari analizni falon joyga borib topshirasiz faqat deydi. Faqat shu yerga olib borasiz deydi. Maqsad nima? U falon pul o'qilib ketgan falon joy. Maqsad nima? U yerdan boshqasi dedi unchalik tekshira olmaydi deydi. Yo'q, birodar o'sha qimmat yangi ochilgan joydan avvalam analiz topshiradigan joylar bormidi? Bor edi. Shular ham kasalni aniqlab beramidi, analizni aniqlab beramidi. Nimaga endi u birdaniga mumkin bo'lmay qoldi? Bundan boshqasi buni bilmaydi deyotgan paytda boshqasi ham bilishi mumkin. Yolg'on gapiryaptimi? Maqsad nima? Tabib odam yolg'on gapirgan Allohdan qo'rqsin. Umuman odamda o'zi yolg'on gapirishlik bilan o'zini rizqini, halol rizqini harom qilib olishini o'ylamaydimi? Yolg'onchilikni qo'shib turib topgan rizqi ko'tarib keladi uyiga. Shu pulni yeb katta bo'lgan bolasi kim bo'ladi? Hech kim birdaniga yolg'onchi bo'lib qolmaydi. Rozimisizlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va iyyakum val kizb, fa innal kizba yahdi ila al-fujur, val fujur yahdi lin-nar." وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar. Albatta yolg'onchilik gunohga yetaklaydi. Gunoh esa jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'on gapirishlikda davomiy bo'laveradi, davomiy bo'laveradi, gapiraveradi, gapiraveradi. Alloh taoloning huzurida kazzoblardan deb yozib qo'yiladi. Kazzob degan so'z, kazzob degan laqab odamlarning orasida ham xuning narsa. Odamlar sizni kazzob deyishini yaxshi ko'rmaysiz. Odamlar kazzob deyishini yaxshi ko'rmaysiz. Qanday qilib Parvardigori sizni kazzob deyishini xohlaysiz? Shuning uchun umuman musulmonlar yolg'on gapirmasligi kerak va tabib xususan. Ha, nima, rizqimizni yolg'on gapirib, yolg'on ishga qo'l urib topamizmi? Musibat nimada? Qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar, rizq Allohdan degan e'tiqodi mustahkam bo'lsa, Bu odam ishini puxta qiladi, yolg'on gapirmaydi, tekiz ishlaydi. Xiyonat qilmaydi, metrdan urmaydi. Tekis savdo qiladi. Ishini tekis qiladi. Chunki rizq yozib qo'yilgan, men halol ishlasam ham, harom ishlasam ham ana shu rizq keladi degan e'tiqodimiz sus birodarlar. Mana shu ishni qilsam ko'proq keladi deb o'ylaysizlar. U noto'g'ri. U noto'g'ri. 10-chidan musulmon tabib ko'zini tiyishligi kerak xuddi boshqa kasb egalari bo'lgan musulmonlar ko'zini tiyish kerak bo'lgandek alloh taolo aytadi qul lil mu'minina yahuddu min absarihim ey muhammad mo'minlarga ayting ko'zlarini saqlasinlar nima uchun mo'minlarga aytinglar deyapti nimaga alloh taolo mo'minlarga ayting deyapti chunki mo'minlar ollohni buyrug'ini bajaradida odamlarga ayting demayapti odamlarni ichida Allohning hukmini bajaradigani bor, bajarmaydigani bor. Mu'minlarga aytinglar deyapti. Mu'min nima qiladi ko'zini? Ko'zini tiyadi. Endi qarang. Siz bilan bizning mu'minligimizni dalili nima? Alloh aytadi: kana idza du'u ila Allohi va دعوا li yahkuma baynahum an yaqulu sami'na va ata'na va ulaika humul muflihun." Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarida hukm chiqarish uchun chorlangan vaqtlarida mo'minlarning so'zi eshitdik va bo'yinsundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topuvchilar. Muammo bor, yoki bir masala bor. Javob Alloh va Rasuli tomonidan aytildi. Endi haqiqiy mo'min nima qiladi? Eshitdim, bo'yinsundim deydi. Endi uni deganing bilan hozirgi zamonda deyotgan odam bilganini qilaversin. To'g'ri, endi ona degani bilan hozir mo'minda nima deyapti Alloh? Haqiqiy mo'min eshitdi, ribo mumkin emas dedi, shart tashadi. Tilla taqishlik mumkin emas dedi, shart yechib tashadi. Mo'minni sifati shu. Eshitdimi? Shart bo'yinsunadi. Endi uni u yoqdagilar xohlaganini qilsin. Musulmon tabib, agar u musulmon bo'lsa, ko'zingni tiydimi? Ko'zini tiysin. Faqat ana o'shalargina najot topuvchi deb Alloh taolo maqtayapti. Xo'p, Alloh taoloning buyrug'iga, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyrug'iga bo'yin sunsak, bizga nima bor? "Va man yuti'illaha va rasulahu va yaxshalloh" Kim Alloh va uning payg'ambariga bo'yin sunsa, Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, bas ana o'shalargina, bas ana o'shalargina baxt saodatga erishguvchidirlar. Birodarlar, ikki dunyoda saodat haqida gapiramiz. Oxiratda najotga yetishlik uchun shariat hukmlari bilan yashash kerak. Tushunarli. Dunyodachi Alloh taolay aytayapti, kim Allohga itoat qilsa, Allohdan qo'rqsa, Allohning buyruqlarini bajarsa, faqat shular, faqat shular saodatga yetishadi. Mansab bilan yetishmasligini ko'rib turibmiz inson saodatga. boylik bilan saodat topish mumkin emasligini ko'rib turibmiz hayotda. Saodatga kim yetar ekan? Falon millat vakillari demayapti. Boylar demayapti. Olimlar demayapti. Savodsizlar demayapti. Nima deyapti? Allohdan qo'rqib, Allohga bo'yin sunganlargina saodatli hayot kechiradi. Agar faqat boylar saodatli yashaydi deganda kambag'allar badbaxt bo'lib ketar edi. Agar faqat mansabdorlar baxtli yashaydi hayotda desa, mansabiyolar umuman xor bo'lib ketar Saodat nimada ekan? Allohdan qo'rqishda, hukmiga bo'yin Shunda saodat bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu ga Ya Ali La tutbi'in nizrata bin nizrati fa innaha baridu zina. Ey Ali Payg'ambarimiz aytibdilar, Ali kim roziyallohu anhu? Karramallohu vajhahu. 10 ta bittasi, Rasulullohning kuyov bolasi, Fatima Zahroni kuyovi. Aliga aytibdi, ey Ali, bir nazar ketidan boshqasini elchitmang. Zero u zinoning elchisi. tabib odam bemor ayol bo'lsa boyagi aytayotganday mahrami bilan kelgan bo'lsa badani avrat ayol kishini ko'rishlik kerak bo'lgan joyini ko'radi ko'rib bo'ldimi bilish kerak bo'lgan narsani aniqlab bo'ldimi darrov yopsin darrov ko'zini olib qochsin payg'ambarimiz aytyaptilar ey ali bir nazar ketidan boshqasini elchitmang zero u zinoning elchisidir olloh saqlasin endi erkak kishi ayoldan ko'zini tiygandek ayol kishi ham ko'zini tiyishligi kerak va mu'minati min oyatda mo'minlarga ayting ko'zini tiysin deyapti ikkinchi oyatda ey muhammad mo'minalarga ham ayting ko'zlarini tiysinlar ular erkakka alohida aytyapti ko'zingni tiy deb ayolga ham alohida aytyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni huzuriga ayollari bilan turganida rasululloh abdulloh ibn ummu maktum roziyallohu anhu keldi Bu iki kişinin ko'zi ojiz edi, ko'zi görmez edi. Haligi ko'r kishi kirdi, ko'zi yo'q. Payg'ambarimiz ayollarga o'zinglarni chekaga olinglar dedi. Ayollar yo Rasululloh ko'zi körü bunu dedi Işte. diyem ham ko'zinglar mü dedi. Tushunarlimi? Erkak kishi ayolga qaramasligi kerak bo'lgandek, ayol kishi ham erkakka nima qilmasligi kerak? Qaramasligi kerak Shuning uchun mo'minlarga ayting ko'zini tiysin deb alohida aytyapti oyatda. mo'minlarga ayting ko'zini tiysin deb alohida aytyapti oyatda. Demak, agar tabib ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, erkak kishini ko'r ekan. Xuddi shu qoida. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan nimani gaplashyapsiz o'zi? Nima musulmon? Müslüman tabip musulmon tabib axloqni nechtasini gaplashdik nechinisiga keldik hozir oho sizlar qachon eshitdinglar 11 12 ikkinchisini manda sakkiz deyapti manda to'qqiz deyapti mana o'nisini o'qiyapmiz men aytib yubordimmikan o'n bir o'n Müslüman musulmon közünü ko'zini tiyishligi Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den, imom muslimdan bu hadis to'satdan tushib qoladigan nazar haqida so'rashdi. ko'zi tushib qoldi shu haqida. Payg'ambarimiz aytdilar: "Isrif bosarak. Lakal ula va laysat lakal thaniya." Diqqat qiling. To'satdan ko'zi tushib qolsa nima qiladi desa, ko'zingni olib qoch dedi. Birinchisi sen uchun, ikkinchisi sen uchun emas dedi. Bir marta ko'zing tushganda gunohkor bo'lmaysan, qaytib qarasang ikkinchi marta gunohkor bo'lasan. Ha, unda bir marta ko'z tushganda ko'zni olmasdan yaxshilab qaravas bu noto'g'ri bu bu to'satdan tushib qolgan ko'zga gunoh yo'q deyapti ko'zingni shartlab qochasan bo'ldi gunohkor bo'lmaysan shunaqalar ham borda endi chunki domla nima degan ikkinchi marta qarasang gunoh degan o'shaning uchun bir qaraganda demak musulmon tabib ko'zini tiyishligi lozim bo'ladi agar shunday qilmasa nima bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buxoriy sahihlarda keltirilgan hadisda aytadilar al aynani tazni va zinahuman nazar ikki ko'z zino qiladi u ikkisining zinosi qarashlik bal uzunani tazni va zinahuma sama ikki quloq ham zino qiladi uning ikkisini u ikkining zinosi ikkisining zinosi eshitishlik val yadani tazni va zinahuma lamas lamas ikki qo'l ham zino qiladi u ikkisining zinosi ushlashlik la farjo yusaddiqu kulla zalika aw yukazzibuhu endi farj mana shularni hammasini tasdiqlaydi yoki inkor qiladi musulmon odam qo'lini tilini ko'zini ehtiyot qilishligi kerak bo'ladi olloh aytadi alam najallahu aynayn وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Axir biz unga ikki ko'z, til va ikki lab ato qilmadikmi? Va biz uni ikki balandlikka yo'llab qo'ydik-ku. Ikki balandlik nima? U tomoni gunoh, bu tomoni savob. U tomonga harakat qilsa ham qurb yetadi. Qo'lni, ko'zni, tilni bu tomonga harakat qilsam yetaveradi. Demak, inson qaysi tomonda ixtiyor qilsa, shunga yarasha mukofot yoki jazolar. 11-si retsept yozib berish. Yana qaytarib aytaman, biz tabiblarga aql o'rgatmayapmiz. Ular o'zini ishini biladi. Biz tabib emasmiz. Biz faqat shariatda musulmon tabib e'tibor qilish kerak bo'lgan nuqtalarni aytyapmiz xolos. Biz aql o'rgatmayapmiz. Tabib bemorni ko'rdi, Retsept yozib berdi, nasihat qiladi. Va bemor uchun eng nasihati o'tkir bo'lgan odam bu tabib. Aka yoki birodar, shifo Allohdan. Biz faqat sababimiz xolos. Alloh shifo bermasa, hech kim hech narsa qila olmaydi. Allohga suyaning degani eng katta nasihat. Nima demadinglar? Oxiri doktor bo'lsa ham Allohga tavakkal qil deyapti deydi. o'zi yo'q edida endi bu narsa ovoz retsept yozib berdingiz agar shu retseptni yozsangiz yozsiz bo'lmasam alohida qog'ozga retsept yozganingizdan keyin birodar mana bu meni sizga tavsiyam aptekadan olib ichasiz dorini endi mana bu qog'ozdagi narsa nabiy sollallohu alayhi vasallam sizga qilgan tavsiyasi deb turib bu qog'ozni bering nimani yozasiz unga masalan payg'ambarimiz mana shu bemor odam bilan qiladigan muomalasidagi bo'lgan sunnatlarni ayting Doringizni bismillah deb iching. 3 marta bismillah deng. Qo'lingizni og'riyotgan joyga qo'yib turib, a'udhu bi izzatillah va qudrati min sharri ma ajidu va uhatir deng. Nima degani edi bu? Allohdan, uning qudratidan men sezayotgan va xavflanayotgan narsamning yomonligidan panoh tilayman deb ayting. Muslim rivoyati. Ammo doktor deydi, "Mo eskichani ham bilar ekan" deydi. O'sha eskicha degan so'zimiz ham yo'qib ketyapti, alhamdulillah. islomiy degan so'zga almashib qoldi. Bir eskicha ham xoriylar deyapti doktor deydi. yoki as'alullohal azim robbal arshal azim an yashfiyak 7 marta mana shu narsani ham ayting. Ulug' arsh parvardigori bo'lgan ulug' Allohdan senga shifo berishini so'rayman. Imom Termiziy va Abu Dovudda rivoyatida aytiladi, ajali yetmagan bo'lsa, shu bemorga shu narsa 7 marta aytilsa albatta shifo topadi deyshadi. Shuning uchun musulmon tabibni qilayotgan nasihati bemorga boshqalarni nasihatidan ko'ra quvvatliroq bo'ladi. Biz musulmon tabib axloq haqida gapiryapmiz. Chunki musulmon tabib ham o'lganda kim qo'liga keladi? O'sha yuvishadi, janozani kim o'qiydi? Shu musulmonlar o'qiydi. Doktor ham og'riydimi deydi. o o'lishini ko'r doktorda u ham odam sizga o'xshagan u ham o'ladi qayerga keladi o'sha musulmonlarni oldiga keladi janozasini shu musulmonlar o'qiydi olib borib ko'mganlar ham musulmonlar bo'ladi duo xayrini ham orqasidan kim qiladi musulmonlar qiladi shuning uchun musulmon tabib birodar ollohni eslatib qo'ying bemor odamga ollohga suyansin o'n ikkinchidan ishini puxta qilish قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه payg'ambarimiz aytadilar agar sizlardan biror kishi bir ish qilsa shu ishni puxta qilishini Alloh yaxshi ko'radi Alloh yaxshi ko'rishini xohlaysizmi nima ish qilsangiz ham puxta qiling egasi ko'rmasa ham agar bemor aqli yetmasa ham bu ishga puxta qilib qo'yavering chunki ehson deyiladi bu narsa chunki tabib boshqalardan ko'ra ko'proq diqqat qilish kerak ishini ko'proq puxta qilishlik kerak chunki odamlarda jonini ustida ish yuritadi u agar birorta qilgan noto'g'ri harakati bilan noto'g'ri bergan tashxisi dorisi bilan bir odam nogiron bo'lib qolsa yoki o'lib qolsa qiyomatda javob beradi shuning uchun tabib o'zini ishini puxta biluvchisi bo'lsin ilm yangiliklardan boxabar bo'lib turishlik endi universitetda o'qib qo'ydim yetadi emas ilm degan narsa o'sib turadi yangi dorilar davolanishlikni bir yangi bir uslublari Mana shu narsalardan xabardor bo'lib turishlik musulmon tabibning axloqi. Chunki dinimiz o'qi degan kalima bilan boshlangan. Beshikdan qabrgacha degan ilmimizda degan. Shuning uchun musulmon tabib to'xtab qolmaydi o'rnida. Ihris ala ma yanfa deydi payg'ambarimiz, o'zingga foydali bo'lgan narsaga haris bo'l deydi. Agar mana shu ilmda haris bo'lsangiz, nima bor sizga? Nima bor sizga? ishingizni puxta bo'lasiz sizni qo'lingizdan odamlar ko'proq shifo topadi ko'proq savobga ega bo'lasiz o'n to'rtinchisi faqir nochorlarga sadaqa tabibni oldiga nochorroq odam keldi holi ko'rib qo'ysin yozib bersin xizmat haqini olmay qo'yaversin bitta yarimta odamdan ehson qilsin vaqtini ilmini qo'lini ehson agar imkoni bo'lsa biror bir dorini bir yengilroq qilib bersin agar qo'lidan keladigan bo'lsa chunki alloh taolo har bitta bandaga nimani bergan bo'lsa shu narsadan infoq qilishligiga buyurgan amwalihim haqqun ma'lum lis معلوم wal mahrum. o'zini solih bandalarni Alloh maqtab aytadi ular topgan mol mulklarida so'raguvchi va moli davlatdan mahrum kishilarga ma'lum haq bo'lgan zotlardir. Topganidan ana shu qo'lida yo'q odamlarga infoq qiladi. Savdogar pulidan ihson qilsin. Hunarmand hunardan ihson qilsin faqirlarga. Endi tabib odam ilmidan ihson qilsin. Ehtimol tabib zakot berar ekandir, u boshqa masala. Endi bu qilayotgan ishi nafl sadaqa hisoblanadi. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ey muhammad iymon keltirgan bandalarimga ayting namozni to'kis ado qilsinlar hamda biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora infoq ihson qilsinlar tabibga alloh taolo nimani berdi tibni tabobatni berdi mana shu tabobatdan ihson qilsin robbing senga infoq qilgan narsadan sen ham infoq qil Endi shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Fiqh tabiblar ham bor. Firma kelib sizga faloncha pul chiqarib beramiz desa, faqat shu firmani dorilarini yozadi. Maqsad nima? Ayni mana shu firmani qimmat dorisidan ko'ra arzonroq bo'lgan, xuddi shu dorining ishini qiladigan boshqa dori bor. Shuni yozib bermasdan boyagi firmani dorisini olasan deb majbur qilishlik qanaqa ish? Chunki daromad borda undan. Boyagi doriga kelgan odam nochorligini ko'rib turib, yo'q, mana mana narsani olsam bo'laveradi deb qo'yadigan bo'lsa, ihson sadaqa bo'lmaydimi undan? Shuning uchun bu tabib akalarimiz o'zlari yaxshi bilishadi ichidagi, ishning ichidagi bir tafsilotlarini. Ammo albatta dorini olishga majbur qilishlik odamlarga zulm qilishlik bo'ladi. boshqa orzuroq dori turgan paytda chunki ko'p hadis qudusiylarda aytib o'tganmiz alloh taolo aytadi ibg'uni inda duafaikum meni holi nochor zaiflaringlarni orasidan qidiringlar alloh taolo aytadi hadis qudusiyda ya ibna adama anfiq unfiq alayk ey odam bolasi infoq qil men ham senga infoq qilaman deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda aytilinadi ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzila odamlar ottiradigan har tongda ikkita farishta tushadi har tongda ikkita farishta tushadi ulardan biri har bir infoq qiluvchining molini to'ldir deydi ikkinchisi har bir mumsik moliga talofat yetkaz deydi shuning uchun tabib birodar ana shu firmani qimmat dorisidan ko'ra ozonroq bo'lgan va mana shu dori qiladigan ishni qiladigan boshqa yengil yo'li bormi mana shu narsaga yo'llab qo'yavering siz tomondan bu narsa ehson bo'ladi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين